Book 2 ორმოცდაათი საცურაო აუზზე საცურაო აუზზე დღეს ცხელა დღეს ცხელა წავიდეთ აუზზე წავიდეთ აუზზე გინდა საცურაოდ წავიდეთ გინდა საცურაოდ წავიდეთ? გააქვს პირსახოცი? გააქვს პირსახოცი? გააქვს საცურაო ტრუსი? გააქვს საცურაო ტრუსი? გააქვს საცურაო კოსტიუმი? გააქვს საცურაო კოსტუმი? ცურვა შეგიძლია? ცურვა შეგიძლია? ყვინთვა შეგიძლია? ყვინთვა შეგიძლია? წყალში ხტომა შეგიძლია? წყალში ჩახტომა შეგიძლია? სად არის შხაპი? სად არის შხაპი? სად არის გამოსაცვლელი კაბინა? სად არის გამოსაცვლელი კაბინა? სად არის საცურაო სათვალე? სად არის საცურაო სათვალე? წყალი ღრმაა წყალი ღრმაა წყალი სუფთაა წყალი სუფთაა წყალი თბილია წყალი თბილია ვიყინები ვიყინები წყალი ძალიან ცივია წყალი ძალიან ცივია ახლა წყლიდან ამოვალ ახლა წყლიდან ამოვალ. ციგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: www.book2.de